guztioi, gora beratxua. <laughs> Musikari dago gukionez. Altu, bajo, guga de modura, pixkatola, gora bera. <laughs> bueno, gonekin nero bero irratizaioan zaudete. Bai. etorriak etorria guztiei. Etorriak, ordutxo hau hemen gurekin pasatzera, emakume gaiak lantzera. Eta gaurkoan, ba, berriro ere gonbidatu badaukago hemen estudioan, berriro pozik ba, saioa dugu gure artean, gaurkoan, bueno, Marrok proiektuaren inguruan hitze eingo dugu lako lehenengo tartean, ba, duela urte pare bat hemen izateko aukera nuen ere, baina bueno, ba, proiektuak ere aurrera egin du eta ba interesgarri iruditzen zitza egon berriro ere guztionta da hitze eta. bigarren tartean, ba, sexualidadea izango dugu Raquelen eskutik, ja, bakizute, hilabetean behin edo izaten dugu gurean eta gaur ezin izan du etorri, baina bueno, telefonoz egingo diogu, zeren gainera gai interesgarria. Bai, azte burua kanpoan eman du, taller batzuetan, eta bueno, ber, kontatuko dugu zertan ebi iran. Geratu, geratu, geratu. geratu. gaueko argitzen. Beno, eta proiektua zabaldu dela esan dizuegu, baina beno, e, pixka bat e, kokatzeko eta saioa hemen e, daukagunez, lehenengo galdera eta besti honen amaiera polita proiektuaren zati bat dela jakinda, beno, ba, lehenengo kokat, kokatuko dugu, ez? Piska bat bai. gure burua eta zer da emarrok eh, edo bati burri joa, zer da, saioa, <laughs> azaldu. bueno, Gabon, Gabon. Ba, emarrok proiektu bat da, emakumea eta musika lantzen duena, eta batez ere emakumea, emakume musikariak e, pues, agerian jarri, eh, emakume musikaria referenteak sortu, eta emakume gazte eta esan gaztea pues, animatzeko o, musika, musika mundura estenatokietara igotzera. Mm -hmm. Bai, irakurtzen dugu, ez? Ba, hori, e, eh, emakumei protagonismo eta espazio bat ematea du duela helburutzat irakurtzen dugu zuen web zeren web eta dena baduzute, baina nola, nola hasten da, non, noiz somatzen duzute behar hori? Bueno, ba, proiektu hasten da 2000 eta edo, nik biltzen asko kontzertuetan arrasiak ateratzen eta bueno, eh ziaten erakusketa bat eitzeko, erakusketa prestatzen hasi nintzenan, pues konturatu nintzen alde dana emakumena, ez? Ba bueno, san justo lehenengo erakusketa ta pizka talboratu neban ideia eta berandago hartu eta jo, hasi nintzen begiratzen pos arrasiak eta ta jo, eh, eh hemen danak e, eh, abeslaria dia, se pasatzen da, ez da eh, emakume gitarra jolerik, ez da aus bateri jolerik. Batez ere hitz egin da, ez, eh, euskal musika de euskara saritzen diren talde eta zaldala mm -hmm. gehien mugitzen esen eh, panoraman edo. Ta jo, ba, ez nitun begiratzen. Orduan lehenengo keska edo ja izan zen, e, a ber, nik ez ditut atera edo benetan ez dauz. Edo mm ez mhm. dauz horren beste. Orduan pos sortik abiatuta keska kasi ziren sortzen eta pos erabakinan jo, pos horre sosedin bardet, pos pizka taldatzeko edo, ez? eta utzune horretatik edo holan hasi izan sortzen proiektua, ez? E, ideia pues erakusketa bat abiatu erakusteko emakume musikariak, bilatu taldeak eta ber e, baseu den emakume musikari gehiago instrumentuekin eta eta hoiek atera eta ta ber pues beste batzuk ikusita ia bebai animatzen basiren beraiek hartzeko instrumentua, ez? Igual hemen Euskal Herrian igual ez da elako gon horren beste referente, igual be horregati da oso horren beste egitzi, ez Zeuden eh diferente, ez da esan, e, gauza diferente zuen, bai gazteak de referenterik ez, zeudenak agerian jarri beharra, horti pixka sortu zen. Hori ez, eta esatu zu, bueno, modu <clears throat> jakimin pertsonal baten moduan, ja, e, si, azten da, oza, zenukan material hori begiratzen eta sortarazten zezkizu galdera horiek, eta gero, ba horri bilizinen ez, bila eta bila, zuen, venga, jungo naiz, ikustera ber Euskal Herrian ze, zenbat emakume dauden musikan panorama horretan, ze instrumentu jotzen, erreixa izan da, bide hori topatzena, Ze suposatzen dut hasieran ere talde asko etzen itula ezagutuko gaur egunen ezagutze dituzuna. Ez, erraza ez da izan, erraza izango balitz esan beharrezkoa proiektu ateatzea. Mm -hmm. lana egon behar izan da, pues, bai taldeak bilatzen, e, eh, kontzertu aretotan pues, begiratzen agendaia ze talde joan behar jotzera, mai espezietatik begiratzen, Facebooketatik, eh horri alde desberdina, pues, ber, ze mugitzen zan edolan. E, ez da, ez da izan erresa, eta gero noski e, erakusketa bat izan da proiektuaren basea edo, karo, kontzertuetara jun, argazkiak atera, eta hori dana prestatzea ez, material guzti hori. Ja, proiektua e, dago bananduta e, bi, bi atalka, ez bata alde objetiboa, dana erakusketa, ez orain daukaguna pose marrok iragana orain eta gero erakusketa, mhm. eta hor pos ikusten dira, ez, usenekoetako argazkiak eta holan, pose, askenengo urteetan prestatzen e, pose, egon garena, ez, bai argazkiak ateatzen da dana, eta gero bestetik, e, bebai, e, hor keska, e, aber hor zeuden emakume guzti horiek, zer pentsatzen dute honi guzti buruz. Orduan hori ateatzeko bebai, pos, nahi genuen beraien iritzak eta taulan jaso. Eta orduan, pos, aurrera emateko, e, lehenengo jabet horietan proiektu hasi zenean erakusketa eta holan, e, egin nebalen nengo gauzetariko izan zen, beraiekin harremanetan jarri, pues, bitxo daukat hau buruen, e, ze, ze ditzen jatzue, pues, e, presen elkarzita bat pues, aurrera egiteko, eta tolan pieste mobidaren batzu da. Ta, bueno, beraien bai eskotik, preste zeudela eta holan, pues, holan aurrera proiektua ez. Hon base, aurrera elkarrizketak, Eta hortik sorta da pixkat dokumentalaren, ez? Hori da dokumentalaren bai. basa, azkenean elkarrizketa, bai? <laughs> Hori da, balago dokumentala da erakusketaren parte bat dokumentala. Ni mm -hmm. jende asko ez daukan argi ez, dokumentala da erakusketaren parte, proiektuaren parte ez da dokumentala da hortik eta gero ez zuzua erakusketara eta ikosu argazkiak, e, dana emakume musikariak e, zuzen, osean, estenatoki eh, baten gainean, eta gero daukazu beraien iritzi alde subjetiboa, beraien ze, ze uste dute, ze iritzi daukaten eta holan. Eta dokumentala da, karo, asuntua zan, e, bale, egin behar ditugu elkarrizketa. Elkarrizketa bagoitza zinenean grabatzen, ordu bat minimo zan bagoitzarekin. Orduan, e, momentu hortan egin genitu namasei elkarrizketa. Batzuk posa egin alizan genituen, beste batzuk posa e, daten kontuagatik e, ziren aurrera tera, eta amasei gelditu ziren askenean. Eta hori, amasei elkarrizketa, amasei ordu, hori, ez jarri erakusketa bat. Horren, zeitzen du, pues, bueno, ba, engenu olako hartu, garra, ba, en, ba genukan egin da olako gidoi bat hasieran. Baina, bueno, azkenan pixkat aldatuta, aldatu zen, eta, eta gelditu da, hori pixkat dokumentalan ikusten da, e, zergatik daude horren beste emakume gitzi. Eta da pixkat beraiek elkarrizketa horietan esaten dutena, da bakoitzak esaten duen gauzarik beresinetariko hau da beste batek esan ez duena, mm ta holan, ta itzaiten da. dira, Hori da, ta, pues, se, eskalkarrizketan itzaiten genuen alde batetik eh, beraien e, zelan hasi ziren, ze, garo, esaten dugu, nahi badugu jendea eh, aurrera egita, pues, zergatik kanez erakutsi, hor dagoen batek zelan hasi dan, ez? Mm -hmm. Animatzeko, ez? Hori da, animatzeko, pues, honen bidea olakoa izan da pues, hartu zu begiratu eta ez da errasa, baina bitxu, honek egin dauz, zerratik ganez, eta hori izan parte bat. Eta bestean hitz egiten genuen, pues, hainbat gai buruz, barrolei buruz, fisikoari buruz, komunikabidei buruz, e, gurasoi buruz, eta, eta hori da pixka dokumentalean hitz egiten dana, ez? Beraik esaten duten gauza guzti hoie. Niretzat hori, interesgarria da lehen aipatuzuna eta orain esan duzu rolena, ez? Behar bada, Bueno, zaki, gero, galdetuko dizut ere, ea guztiz egia den hain gutxia dela edo ez ezagunak diren, emakume horiek, musika talde ezberdinetan egon daitezkenak, baina egia da, aparte, badauden edo ez dauden, da ze, bai patzatzen hasieran, ez? Abeslari izatetik at, ze paper hartzen duen emakumeak ere musika panoraman. Karo. Kenen... Ura ikusi hori egin, ez? Claro. Ze, rolak ematen dizkiogu beba emakumei, ez? Edo zenolako olako esiketa emoten diogu pues, psikota bat ematen dugu lanateako atako zaizkigu emakumeak. Mhm. ez da, esan, esan. Ba, azkenean buklea da, ez? Ba. Beno, baino ez da, soilik eh, erakusketa eta dokumentalean geratu, nahiko, nahiko, <laughs> nahiko lan, bada, ba. <laughs> ere, oza, bi, bi gauzak, baino, beno, oza, nahiko da pixkat, eh, eh Jesus, erakusketaren eh, leloa, bazuen bokazioa, aurrera egitearen bokazioa, ez? E, iragana eta geroa, Eta, eta geroan, musika eta abestiak ere atera dituzute, irrati saio bat ere bada e, tarteka, ze, ba, kriston dimentsio hartzen ari du proiektua. Bai, eta hori, beporri <laughs> alda, ondino ez dagoela guztiz, guztiz prez, baina bai, hasi ginen e, pizkanaka erakusketarekin, erakusketatera genunean, nahi genume bai, weborrialdea aldea prestegotea, baina ezin eskoa izan zen, eta eta pues e, pasadan e, urtean iraian, atera esan proposamena pues e, Irola irratitik ean pues, lagun batzuk eta holan proposatu ziguten zergatik anese egin e, saio bat emarrok saioa eta eraman neska musikariak eta elkarrizketatu eta susenean jo dezaten eta ba, kristoni idei polita san, ez, joer, mm -hmm. san hori bultzatzea horren ezaguna ezien eskak edo golan, eramatera, ez, eta agenda pos ezagutzeko, eta nia zuzenean jotzen, osea, osea, mhm. Zala hori punturi eh, el, fuerte, ez? ez eh. ba, oso idei, idei polita da, eta hori amabost egunero egiten duzutela, komentatu iguzu leno. Hori da, amabost egunero, eta dokatzen da urrengo saioa, eramango dugu lasklitoriz taldea, bilboko punk talde bat, mhm. Eta ber, ez dute zuzenean joko, ze ez dago lekurik. <laughs> <laughs> Akustiko haitzeko puntaldea izan da, pues, pixkat... <laughs> Baina, bueno, beraien musika entzuteko be aukera izango da. Eta ezagutzeko taldea, unoski sautzen ez duen antzako. Mm -hmm. egunetik behin elkarrizketa ezberdin bat egiteko, bada emakumeak parte hartzen duten talde piloa Euskal Herrian. Osea, yeah, bueno, bai ez, da nik lehen esan izan egal, igual guztiz egia da ez da dela inbeste emakume, edo, edo badaude eta ez ditugu ezagutzen, ze hortara badatorrere zekik lehiak eta bat martxan mabak ere, bai. Ba, nik hortara da, eh, e, ona, hemen etorri nintzenean bota nituen bi galderak. Osa, mm. izan zen, zenbat e, talde zautzen dituzue, bakarrik mutile sosatua. Mm. Euskal Herrian, Euskara zabeztuta eta holan. Eta orain, zenbat neske sosatuta. Baina ikuste diferentzia asko dala. Mm. Eta zuk esan duzun lehiaketa hori da. Eta dugu lehiaketa bat, ja bukatu da, ez? baina horreko jabetan atera genuen lehiaketa bat sala irudi bat, e, irurogeita lau emakume musikarien argazkekin olako mosaiko baten, eta san asmatzea ber norsan eta zein, zein taldetakoa. Mhm. Eta... eta emaitzak? <laughs> emaitzak, esango dut gehien asmatu duena, e, izan da, uste dut, hogeita masei edo holan. Irurogeita pikotik? Hoi da. Eta, eta gauza bat, irurogeita laboietatik asko dira talde berdinekoak. Mm bai, eh? Bai? Txadidez badau, pues, eh, penadas por la ley, edo las balion, edo las culebras, taldean direla iru edo lau. Orduan, ja dituzu ramabos. <laughs> bai, bai. Eta dira iru talde. Hor, ba zegoen betrukoa, orduan, asko dauz, ez dauz, iku, irudia ikusita asko dauz, erakusketa ikusita be bai, asko dauz baina, bueno, hori delako elburua, ez da, claro. Eh, gustaraztarena. Hori da, bai, elburua da hartu sartu eta, ostia, zenbat dauz. Baina, benetan asko dia? Osa, dauden eh, talde guztien artean, ez? Osa, zen Euskal Herrian, mu, musika munduan, kriston jende pila dabil inguruan, ez? Eta eh, proportzioa, karo. Bai, bai, baina baida da egia, topatu ditugula, hasieran ezagutzen genituen, baina talde gehiago. Eta espero mm. dugu, holan jarraitzea. Eta dibidez, jo, oso bolita da, ze dokumentalean, bada hause talde batzuk egon neska batzuk, e, bos, ez adibidez, e, idoia eta jule gaurrez taldekoak egin genien elkarrizketa, eta elkarrizketa egin genien uste dut urtarrila edo, pa, e, pasan urteko urtarrilan edo, eta ondino ez ziren ezagunak. Eta orain, jo, guretzako plazer bat da ikustea, zelan disko atera duten durango, ne aurrera doa zela eta ostea, pues ordana hori da. Bai, ez jaiotzen ikusi duten proiektu ba, dolan talde bat eta ikustean gero garapen bat eukitzen nahi dela. Jode. Interesting, interesting. Oso <laughs> interesgarria, eta bueno, ba, e, jarraituko dugu aurrera, anion bitartean, jakin musikaz ari garen, eta gainera eurek ere e, eh, Zede bat, daukagu eskut artean, eta dena. Zede da, denetarik egiten duzut, ez, eh? Kamus eta beba ditugu, eh? <laughs> Joder. Bai, ba, dugu e, bigarren abestia, intimoa, da lehenengoa, baina intimoan. Mm -hmm. A entzungo dugu ea nola, nola geratu den. Ekin bultza saia zaitez entzun ukitu etor zaitez Atzak elkartu zesku utxetatik Ukabiak sortuz Indartzeko batuz Biluzeko ustuz Garaipenak zenbatuz Gara Sekartu zesku hutxetatik ukabiak sortuz Indartzeko batuz, bihuzteko ustuz garaipenak zenbatuz eguzki argitzen. Zago xo, zago xo. Baina hori, bueno, pixka, guk bitartan magi mil jarritzen genuen hemen tartar. <laughs> Eta hitz egiten, baina, bueno, konpartituko guen zulekin ere. Ez, baina, bueno, galdutzen nion ere, ba, pixkatea nola jendeak ze, duen, ez, guzti honekiko, ez azkenan hori gara hitzaiten egin duzuten lanaz, zuek nola planteatu duzuten, baina jendeak nola jaso du guzti hau. Ba, momentu zondo, ez, gure iristen zaigun mesu edo iritzitanak oso positiboa dira. Erakusketan bebai daukagu jarrita e, liburu bat, liburu, bizita liburua edo jendea idazteko, eta jo, da, irakurtzen zuenan liburua da, joer, da, saudenean orde, ja, jo, jasin dut gehi nekatuta nago, eta baina hartza liburua irakurtza jendea idazten dut, eta ostia, venga, aurrera altza, eta jarraitu ze, ostia, pena merezi dago askenien. Zer da, haus iritzi batzuk oso, jendea, osa, idazten dut, jo, beharrezkoa ikusten genuen proiektu hau, eskerrik asko, osea, emakume musikaria beda idatzi, eta ze... Eta, ba, eta betetzen zaitu pilo bat, eta indarra dituzu, pues, aurrera jarraitzeko proiektuarekin. Mm-hmm momentu honetan esposaketan baiten eh, daukazute, nun, nun ibilitzarete? Ba, bueno, hamen egon ginenean, e, eh, san behar dago, egin genula, e, marrok aurrera pena, e, zuek ikusen izan nintelan gernikan kartela eta holan. Mm -hmm. Primizian egerren nintzen. <laughs> ia, ia, gure lehenengo elkarrizketa hemen. <laughs> Ez da, egin genuen hor, ondarrun emarrok aurrera pena izan zan, pues argazki batzu jarri genituen, hori eraman genuen gero mutrikura, e, abendurrok barruan, e, egin zutela espeziala dana pues, nesken taldea eraman zituzten, eta sartu zuten erakusketa. Eta gero ja egin un deskantzo, eta maiatzean, 2002ko maiatzean, egin genuen ja emarrok proiektu ofiziala, eta zigen genuen lehenengo erakusketa, gero egon gara iraian egon ginen Gernikan, e, ordizian, ordiziarrok barruan, ordiziarrok jaialdearen barruan, eta gero asarroan egon ginen e, artiumen, gazteizen, e, eh, beldur barrikeko ekimen batean edo holan, mhm. egun bat izan zen, baina, jo, nel artium. <laughs> baina, ondo, ze, jende gazte asko orduan, jende gazte ikuste eta holan, ah, Oso, oso Eta gero, bas, nada, dago donostin, emakumen ostiralean bukatzen da, beraz ikusi nahi duena oso denbora gitzi dauka, lau egun. Eta martzuan bagoaz berriozarren Nafarrora eta eta berriro voltako gara ondarrura. Mm -hmm. Bruklea izten. <laughs> Izten, baina jarraitzeko. Ez, eh, jarraitzeko, jarraitzeko. <laughs> Oze ondo ez, eta gainera, ba, e, eh, Kriston, oi hartzun mediatikoa izan zuen behintzat e, maiatzean diario txaskon, eta dena irakurri ditugu zuen e, e, egin bueno, erakusketaren historioa, mediatikoki ere zabalpena izaten ari du, ez? Bueno, depende hori galdetzen diosun, ez? <laughs> <laughs> Gu bai egin duguna eta erabaki genuna izan zen e, proiektua sala ausnarketarako proiektu bat, ez genuela guk esan nahi pues, gauza guztizek eta holan, eta ez genuela nahi bidali prentza barrik. Ez de genuelako nahi egin kortapegarik. Osa, uste genuen e, kasetaria kasetaria dira, benetako lan haitzeko, pues, nahi zuten benetan proiektua esagutu, obren azala gure gana jo, eta gu koso posik asalduko geniela orrun. Nahiago genuen lan doblea egin, gehiago kostatzen basan, pues, gehiago kostauko zala, baina gero ikusi dugu, benetan atera dizkiguten artikulak eta holan, oso ona direla, benetan idatzitakoak, eta esun kortapega. Olak hori, pues, ez digu, pena merezi, proiektua ondo asaltzeko. Jo, ba, kontzeptu, oza, ez? Filosofia interesgarria da, zei da, Ben, batzuetan gozaietan proiektu ezberdinak aurrera matuen jendeak ez duzula igual kokatzen zure burua edo zuen ah, pues, fidaliko dut eta gero horti bakoitzak egin dezala bere interpretazio baina azkenan bai dela proiektua bera ezagutzeko modu asko zurbilago bat, ez? Ba, eze bai ikusi dugu hainbat pues, artikulo txiki holan ez dakit e, eh, norkitatzita edo, edo lan eta jo, esatu a benetan hau da egon, egon da irakusketan? Ja. Orduan, etorri itzein eta kontako dizu posposik. Eta jarrera, bueno, hori, harrera ningun itzaiten izunean, kanpoko jendeak bai, eta protagonistak izan diren neska eta makume guzti hauek, oza, ez, hasi zinetenan proiektuarekin, zu hasi zinenen zure kamararekin, ez, eskutan, eta benga, ba, no, nera, bestera, kontzertutara, nola neska guzti hauek edo makume guzti hauek nola hartu dute egin, lan guzti hau. Ni uste, no, baina horro berena da, bera, galdetzea, ez, hor... Mm-hmm. Bai, bai, bai Baina, bai. arrera, ba- irekia hasieratik ba. ba, parte hartzeko proiektuan, ba, elkarrizketak ba. eiterak orduan, orgazkiak ateratzeko, zakita, hasieran publiko artean, baina, bat, igual batzutan eukidu aukera benetan hurbiltzeko esten atoki gainan egoteko. Ez hori ja horretik anaiten, eban. <laughs> Hortatik, izan da... Osa, zinbaz, batzutan jo naiz atera, askotan gelditzen naiz eh, hitz egitera eta hola, beste batzuan posin da argazkiak atera eta deskantzu itxera. Osa, depende. Argazki batzuk ba, eh, bagenituen denagotik. Mm -hmm. Eta argazkietaz gain, bueno, bai ikusten dugu, bai implikazio bat egon dela, bas, adibidez, e, kantaren e, kontuarekin, ez? Bas, adibidez, hemen irakurtzen dugu Ineso Sinaga, Iora Renteria, Zaloa Urain, urain eta Naroa e, gaintza badaudela, eta gero garazi e, zabaleta. musika eta hitzak egin dituela, ez? Beintzator badago horrelako Bai, osea, azken... Elkarlana. Bai, azkenan, osea, nibe, mm, osea, denbora asko da musika mundua eta jende asko hauek ezagutzen ditu, asko orduan, pues erraza izan da hartu eta tabatzea, komentatzea, eta benga, bestuko zu eta animatzen dira, ez? Eta, jo, abestia, abestia, <laughs> abestia teatzeko kosta saigu urte eta piku. <laughs> Ze, dugun arazo izan da eh, parte musikalakin. Mhm. Garasi, pues, abeste induna segun justo Madrilen, eta nahi genuen, jo, pues, aiatzea, alzan neurrian, pues, abere, emakume musikaria eitzen bagenun abestia. Eta laugarren saia gera eta gero ja ezin izan zen, eta bueno, bera hasi izan dana, bera, egiten, Madrileti, Madrien lagunak eta hola, maketa bidali zeban, eta ja hemen grabatu genituen ahotsak, eta, eta hola izan zen pixka, komo, aaa, atera dugu. <laughs> ba, eta, urrengoa bideoklipa. Bideoklipa, venga. <laughs> Kara, bai, ez, hemen, suma izige, eh? Ez, polita izango san. Bai. Ideia badeko gu bat buruen, atatzen badajo. <laughs> Hore primizian hemen, hemen urte pare batera tortzean, igual Euskalo zer egin zatozten. <laughs> Ez baina abestena gainera, bertan e, abesten duten lauak, ba Inez, Aloa, e, eh, fuz, me bala oia. E, eh, Naroa eta Iora. E, Naroa eta no, Eta, eta Maria. Eta Maria, Maria hori da intimoan. E, dira lau pertsona dara matela, batez ere e, lehenengo lauak edo e, pilo bat denbora musika munduan, hori letra irakurtzen baduzue, uste genuen eh, hori abestu behar zuna, zala ja hor sebien jendea bestei animatzeko, ez? Mm -hmm. ni hemen nagoen eta etorri zeuge animatu, ez? Eta animatze prozesu horretan, esan behar da, ba, ba, gola, irugarren pista bat dela kraokea. Karaokea, noski. Kraokea, animatzeko jendea, jaina jartzen duzu, <laughs> zeu, venga. Horren beste abeslari, venga, animo. <laughs> ez nahi genuen gainera, abestia positibo izatea, eta, oza, talaia. Mm. Naiz eta egon hori, baina bai, zentzu positiboan izatea dana. Mm-hmm. Elkarlan, bueno, hemen itzaiten dugunean, pluralan itzaiten ari gara, ez guk bai. aldatzen dugu zuek, zuguk, hori, bada, hasieran kontutu nola zen, pixkatzure barne gogo eta baten moduan, eta horri bilizinen zuzure kamararekin arauna, baina ba, elkarlan hau eta zaparte bazabiltzate jende gehiago proiektuan. Hori da, azkenean, pues, eh, egon zamentu bat hor zogola pilo bat lan egiteko edo proiektu hau aurren gin nahi bazu, oza, argi zegoen ni bakarrik ez duela. Orduan ba, pizkanak jendea hor liatzen hemendik ta eta handik, pues, lortu dugu ez, ba, bai grabatzeko eta holan, pues, donostiko jendea ibili da, diseinuak eta diseinua egiten Nafarroako jendea, e, irratiarekin pues, epizkaiko eh, jendea dabil, Eta hori, depende ze, egin behar dan, pues, jende, jende diferente liatzen da. Ne, mm. beti esaten duena, hamen e, eh, proiektu duen diferente izan, izan da, ez dela elkarte bat zegola eta elkartetik sortzen dela ideia eta hortik ateatzen dugula. Osa, sortu neban ideia, sortu neban gutxi gora bera eh, proiektuan ondi jungo esan basea, eta hortikan ja jendea joan da pos, batzen beharretara, ez? Baina bai, argi dago, eta gero, gero esan behar da, dagola pilo bat jende, eitzen duela hori inurrien lan txiki hoiek, pues, papeleoa eta mila mm. mobi da gehiago, osea, behar gabe ezin izango sana, hau Ze sare antzean, ez? E, lan egiten duzute, leno, e, bueno, ipatu duzu. E, batzuk diseinua egiten, besteak e, weborria, ka, azkenean, e, hartzen ari duen dimentsioa, ez dizu momentu batzutan, Bueno, bel, beldurra baino de decir, buah, buah, buah, a ver, ¿eh? En, gainera reklamatzen ari zaituzte. Bai, eta ja, buah, buah, buah. <laughs> <laughs> bai, eh, gainan, oza, egon, eh, egon zan momentu bat, oza, proiektu bat ez atera genunean, ta dana, geunden ja oso nekatuta, eta jendea deika eta ta eta, eta gorputza jasin zuen. Gorputza esan listo, eta bai da indarra daukagunean, benga aurrera eta pilo bat gauza itzen ditugu. Baina gero iristen da momentu bat, blokeatzen dala gorputza, gaizotzen garela ka 2x3, eta pixka gelditu behar garela, ez? Ba, bueno, ondo dago be, pixka pausa emoteko, jendea be deskantzatzeko, eta gero berriro, dausmentu batzuk, indarrakin berriro itzultzen garela, ez? Pixka atolan ibili gara. Ba, zikloka, ez? Eta behar dira batzutan, pare batzuk, ero berriro bai. gogotxu hartzeko. du, batez ere urte hau izan dela, jendea emarrok esagutzeko, hau da, emarrok, hau da emarrok, eta jungo gara gero pixkenaka lan gehiago itxen beste arlota. Baina jakin barik izena edo zer demarro, zer da. Mhm. ez bueno, hori be esagutara eman behar ez, eta la, lan egin behar da hortan lehenengo. Oso ondo. Ba, eta, bueno, eta norbait, entzuten ari den norbait animatzen bada edo zuekin harremanetan jartzeko eta aportazioak egiteko nora jo luke? Ba, badaiko gu imeia, emarrok arroba emarrok.com, mm -hmm. ez dugu emoten, ze lan den egoten gara. <laughs> Eh, horra idazten bada dute, e, eh, e, eh, normalean e, erantzuna jasoko dute, aldugunean, mm -hmm. baina bera handu edo lehenago, baina erantzuten dugu. Mm-hmm. Eta web horria da bloga, bueno, esan duzu bai. momentu honetan igual, baina Gero, dago. Gero, gu, sare sozialak, e, Facebook, pues, emarrok elkartea jarrita, Twitterren emarrok 00, 00 hasiera asiera, eta emarrok <laughs> hartuta zegoen, eta sosegio jarri behar, pues, 00 salako, <laughs> ez, asiera bat. Eta hor, topatuko gaitxu. Osongi. Beno, ezakit, zerbait gehiago esan nahi baduzu, zeren bestela abesti bat eta beti egiten ditugun bi galderak botako bizkizugu. Bai. ez ditazioa zeu <laughs> Hau gukirola irraten esaten dugu dala emarron. Emarron. <laughs> Beno, tartea hartu duzu, saioa. Pentsatzeko. e, <laughs> bueno, ba, entzule asko jakingo duzute, eh, zentzilean galderak, baina <laughs> ez da lehenengo litzateke hori ba, nola ikusten duzun hemendik eta bueno, etorkizun hurbil batera, amar urte jartzen dugu gutxi gora bera, <laughs> ez? hemendik amar, rama urtetara edo nola ikusiko, ikusten duzun ba, euskal musika panoraman ez, emakumeon parte hartzea. Bueno, ba, hori, espero deto beagoa, ez, izatea. Emakume asko ibiltzea estenatoki gainean, bai, talde mistoak, emakumea danak elkarrekin, baina izatea, eh pixka denetatik egotea, eta tarokorrean, ez bakarrik emakuntzat, talde guztintzako aukerak egotea. Mm -hmm. zuen proiektuak hori bultzutzen ari dela, ez? Aportatzen nahi dela. Espero dugu, bai, uki dugu jendea, jo, ba, animatzeko, osea, ikusita animatu, animatu dana edo nahi duela hor sos ere egin taldea katera. Ba, ez, ikusara hasi dio eta osea, na makala leche, venga, bai, vaya. Ba, <laughs> ja. da beste ainara? Zein da gure beste galdera? Botere boterea baldima zenu, botere infinitua. Zerta egingo zenuken lehenengo gauza. Ego, osa, uporrak hartu. <laughs> oso ona, oso ona. oso ona. Oso konpartitu, ez da inena? Jo, oh, saia, berdin zait. Oazen, dana pigutara eta. Oh. <laughs> berdin zaiten, ora, xa. <laughs> Eguzki pixkatxe bat gehiago, hon lukuna bai, Bero, bero, beroa bai, uf! Otzago gehiagi da niretzago. <laughs> jo, ba, mi esker saia gurera etortzagatik. gatik. Bai. Zuren berri guztiak espero ditugu eta gustoz konpartituko ditugu, ba, badakizu. Eta mi esker egiten duzun lanaren gatik ere, garra. Mi, bai. mi esker, bai plazer bat berri nona itzultzea, oso gustora. Hmm. Ez daukagu liburua idazteko, baino nere... Dono zindeko, oso gertu. Ja, zari, eh? Bai, mhm. baina, jakin dezatzula ere, hor, indarra, indarra gure aldetik ere aurrera egiteko eta edo momentuan eta primiziak emateko ere nahi bau zute etorri bai. altzaretela Twitter bidez ez? <laughs> edo hori izatean <laughs> Bueno, trending topic da ez? Trending topic Basen mm. egitera trending, trending topic da atope. tope A tope <laughs> Eh? Gustatu, bai, oso no, kontzeptua. bai, atope, eh? dagoen gaia momentu horretan.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 Raquel, Raquel. Kaixo. Kaixo, guapa. Kaixo. <laughs> Bona, jake pixka gaixorik zaten hola animatzeko zure ez zazekin. Bai. <laughs> Pero bueno, ya mejor, eh, ya mejor. Bai. Ya, no, no, eh, mi amiguito ya se está yendo poco a poco. <laughs> agur. agur, agur, bai. bueno, eta ze, gaurkan ze... Ze, zer da karreo dugu ze bak, iguazte uruan kanpoan ibilizarela, ez? Eh, sí, de eso mismo os voy a hablar un poquito, ya que vengo un poco con las ideas bastante frescas y a comunicar algo que creo que es muy importante. Y bueno, hablar un poco de sexología, eh, que es una ciencia ¿no? para el desarrollo personal y social. Y parece ser que, que, bueno, que no siempre se trata así, ¿no? como una ciencia, sino como, una, como un abrazo, una extremidad de otras ciencias. Entonces, en estas jornadas, eh, bueno, primero decir que estaban las jornadas de Valladolid de sexología sustantiva, muy interesantes por un lado, pero por otro también decirles si hay alguna persona que ha estado allí o alguna ponente o, algún ponente, que bueno, que sí que es verdad que he notado que, estaría guay que utilizasen un poco el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, es la única pega que tengo de todas las jornadas. Eh, hablaban un poco pues en lenguaje genérico, pues venga chicos y eh, había bastantes más mujeres que, hombres. bueno, un poco pedirles eso por un lado y por otro lado eh, hablar de la importancia de convertir la sexología en una ciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque sí que es verdad que las jornadas nos han dicho que el sexo nació antes de los humanos. Y es cierto, el sexo ya existía en, en los animales, ¿no? En los diferentes animales y y el cómo se vivirían las diferentes células y demás. Eh, aparte de eso, cuando nacimos ya las personas humanas y bueno, toda esta evolución, ¿no? según Darwin y de Homo etcétera, etcétera, eh, eh, somos personas sexuadas, ¿no? Los gorilas son, son, son animales sexuados igual que, igual que nosotros y nosotras. ¿Qué pasa con esto? Y la queja que hay un poco y que se ha visto dentro de las jornadas, que hay muy pocas investigaciones acerca de la sexología. Si las hay, eh, evidentemente hay muchas, pero igual no las suficientes. Entonces, hemos, hemos visto que necesitamos bastantes respuestas a diferentes cuestiones. Eh, yo, por ejemplo, mi hay preguntas que me hago que he visto que no hay respuesta todavía, por ejemplo, qué pasa con la transexualidad, ¿no? Porque hay esa, esa dualidad de yo me siento mujer, pero nazco con otro tipo de cuerpo. Me parecería súper interesante, por ejemplo, hacer alguna investigación acerca de eso. Y otra de las preguntas que siempre me he hecho es por qué eh, nos formamos en parejas y no en trío, en cuarteto. Y me parecería interesante investigar sobre esas cuestiones. Esas son cuestiones que yo me planteo, que habrá mucha gente que se planteará otras tantas. Y miren, por ejemplo, una chica, miren Razábal, que eh, está haciendo una investigación acerca del apego y planteó cuestiones bastante interesantes, como por ejemplo, por qué parejas que se quieren y tienen una buena relación sexual como pareja no tienen buen funcionamiento sexual, sexo y amor siempre van juntos. Es posible que el amor sin es posible el amor sin deseo erótico. ¿Por qué la intimidad erótica no se gestiona adecuadamente porque hay amor? Hay algunas cuestiones como estas que, bueno, pues esta chica está investigando acerca de estas, si no me equivoco, y, y que todavía no tienen respuesta. Entonces sería interesante pues, que gente como Miren la raza y otra gente pues, empecemos a investigar acerca de estas diferentes cuestiones. Pero bueno, dejando esto un lado aparte, ¿por qué hacer sexología como una ciencia? En primer Raquel, lugar... <laughs> Raquel, estás echando <laughs> una de información impresionante, impresionante. O sea, has cargado las pilas guay en Valladolid, ¿eh? Ahí. <laughs> bastante. que eh, Has, estado, ¿Qué has estado? ¿Dos días? Sí. tenían que haber alargado una semana, ¿no? Para ver si... <laughs> Me dan una semana y no paro. <laughs> bueno, botadito sudador, eh, pilla de de desberdinak, Bueno, nik uste dut hori, bueno, e, eh, seksologiaren zientzia beharraren uste dut hortikan jarraitu hartzen nuela, eta bueno, emango dizugu oina jarraitzeko, jarraitzeko hortikan. Bai, baina, bueno, ez, pixka ditzeiten ari zinena hori zela, em, bai, adoli den egon zarela azte bura, <laughs> dela pila karjatu ekin, ba, hor, sexologia sustantiboa izaneko jardunaldi batzuetan, Eta, eta, bueno, hagin duzu kritika txika bat ez, izkuntza parte hartzaia lan bai. inguruan. Baina, bueno, bestela oso gustera ebilizarela eta gaia izan dela hori ez. E, zergatik, bueno, behar bat badagoela seksologia zientzia bilakatzeko, bilakatzeko arena, ba, ba bat, bueno, asteko ba, animaliak eta bueno, gizakia egon baino lehen ere dagoeneko seksologia existitu bat zegoelako, zeluleetan bertan ez, badagoelako hor seksologia komponentea, eta eta gizakiak sortu garen momentutik ba, gizaki seksuatuak izan garelako. Eta zergatik, ba, pixkator planteatzen dela galdera hori, ez? zergatik ez den onarpen hori egiten beste zientzia baten moduan, eta beti adar bat izango alitzu ez dela, ba, inbeste eta zergatik hain ikerketa gutxi daude, ba, zientzia lor honetan, ez? Bueno, horrendik ez da bai. edo. Eta hor, bat, atera dituzu zenbait, ez? Ba, transexualitatearen inguruan, baz, ikerketa zientifikoak egitea, bai, oso interesgarria edo beharrezkoa litzatekela eta ez daudela, e, zergatik e, bikote moduan e, ba, elkartzen garen gizakiak orokorrean eta ez beste formula batzuetan, eta horrari zinen nahi enpatzen miren larrazabalen ba, abian jarri nahi duen edo jarri duen ikerketaren inguruan ere ez, ba, bikote arteko harremanetan, bazergatik seksuak eukibar duen presentzia ez, maitetzen agaren erotikotasun hori gabe, Bueno, argi dago, bueno, arizara botatzen, ba, beharra, beharra kristana badagola, ez? Ba, horbenetan ikerketa eta ba, postu bat egiteko seksologian inguruan zientzia izateko. Sí, yo creo que bueno es importante y, bueno también por las diferentes cuestiones que iba a plantear a continuación. Eh, la sexología tiene historia, mm. tiene historia, historias, tiene una historiografía, tiene historiología y sin embargo de qué manera está contada, ¿no? Eh, sí que quiero hacer aquí un inciso para citar a José Larrando este apellido, mira que es vasco, ¿eh? <laughs> El apellido es vasco súper chachis, pues este me cuesta un montón, ¿eh? a ver si lo digo bien. Joserra Landarrota, Landarroita Jauregui. Es que ya saben que se las trae, ¿eh? <laughs> es un apellido, no son dos, Bueno, Pero bueno chiquita eh, colaborante con la de Joserra, ¿eh? <laughs> Vale. vale, Joserra, Vale. Vale. Eh, dice en un caso de su libro de Nociones de Sexosofía Antigua, me parece, él dice, me parece del todo evidente que a lo largo de la historia de la historiografía, con su historia y sus muchas historias, ha habido demasiada creatividad en los que escribían y demasiada credulidad en los que la leían y transmitían. Por ello me parece necesaria una exegénesis crítica que nos permita desembarazarnos de algunos prejuicios, mentiras y mitos que los históricos historiadores crearon, que la escuela y la catequesis criaron y que acríticamente hemos creído. Es decir, que hay que hacer una nueva historia, una historia real, una historia en la que los historiadores nos hayan, no nos, igual la historia ha ido a lo largo de todos los siglos ha sido muy masculinizada. ¿Cuántas mujeres ha habido a lo largo de la historia importantes que nos hayamos enterado dentro de la escuela? Mm. Muy pocas muy pocas. Entonces aquí lo que te quiere decir es crear una nueva historia dentro de la sexología que englobe a todas esas mujeres, a, toda esa historia que ha estado oculta durante tanto tiempo. Y bueno, dejando esto de un lado aparte, eh, por otro lado, ¿por qué crear una sexología como ciencia? Porque abarca también otras muchas disciplinas. Eh, con esto no quiere decir que se dependa de ellas, sino que se podrían complementar y desde la sexología hacer una ciencia, con la educación, con la psicología, con ramas diferentes que puedan complementar la sexología, pero que se estudie desde la sexualidad, desde los sexos. ¿Y por qué también una ciencia? Porque la sexología forma parte, la sexualidad forma parte de nuestra vida, como hablamos en algún otro programa anterior, y tiene historia. Entonces, eh, es extraño que, que no existan demasiadas investigaciones al respecto ya que adquirir una sexualidad saludable quiere decir que seremos personas mucho más libres con nosotras mismas, sin juzgarnos, sin lastimarnos, y cada vez que algún mito o creencia llega a nosotras, eh, pues probablemente eh, buscaremos otros nuevos caminos con esta sexualidad saludable que no nos dañe. Eh, con esto buscar un nuevo conocimiento sexual con nuevas investigaciones y sería interesante, que sería interesante para un desarrollo personal y con esto ya termino un poquito con toda esta chapilla que se metía en un momento. <laughs> Eh, cito a Paco Cabello que dice que el conocimiento sexual nos haga más libres. Y con esto pues invito a todas las personas a que puedan explorar y a disfrutar de, vosotras mismas. Y un poquito era esa la chapilla que os he metido. <laughs> Vale, vale, a ver, espera, que ahora... Raquel, no te vas, no, no te vas, no te vas. No, no me voy, no me voy, no me voy. Tengo también para citaros por ahí. ¿eh? <laughs> Vale. Porque esta es la pequeña chapa que os he metido ya en cuanto a hacer psicología como ciencia. Hori da ez, bai, patzen hori izena Raquel orain da, zergatiak e, eh, seksologia zientzia biakatzeko berreren pixkat zergati horiek ez, eta horra ipatzen zuen bai balde batetik, bai, historia, historia badolako seksologiak ere, eta historia beti bezala, hemen aipatu izan dugu bezala, ba, batzuek ondatua izan delako, kasu honetan, eta seksologian inguruan ere, ba, izuarrezko gabeziak daudelako, eta ez, eta esan dezagun erdi baten historia guztia ez dugulako presente. Beste alde batetik, e, baipatzen zuen, e, eh, seksologia beste zientzia disiplina batzuetan txertatu, txertatzea oso interesgarria litzatekelako, eta ba, elikatzea edo komplementatzea dena, eta eta azkeneko la arrazoi nagusitako bat, ba, beti aipatu zen dugu bezala seksologia gure bizitzaren parte delako, eta ba ez, ba historian zehar ba horregun delako, gure gizaki moduan, eta ez dugulako guztiz ezagutzen. Mm Baita geitu du bide horretan hitz egiten zuen bitartean, ba, azkenean investigazioa eta horren inguruko hausnarketa ba, bultzatzeko beharra, beharrari lagunduko ziola, zientzia izatea, ez? Mm. Eta hor galdera da orduan pixkat, zergatik ez da egiten apostori, Raquel? Pues yo creo que porque de momento tampoco, al ser una, especialidad, la gente no le daba demasiada importancia, ¿no? Igual es más importante hacerte una ingeniería, una medicina, y porque de hecho no podías acceder a hacer un sexualidad, o sea, sexología en sí como ciencia, sino que tenías que ser algo para poder estudiar. De mm. hecho, si no eres médico, no eres enfermero, enfermera, médico, médica, o si, si no eres psicólogo o psicóloga no puedes acceder a un máster oficial de sexología para hacerte un doctorado en sexología. Entonces, ¿por qué tenemos una carrera de psicología, de ingeniería, de medicina, pero no una carrera de sexología? si es tan importante para nuestra vida y, creo que hay mucha gente que estaría dispuesta a estudiar sexología como carrera. Mm. Entonces ahí yo creo que siempre está esa pregunta, ¿no? Por eso se han juntado un grupo de, formadores y de formadoras y han dicho, joder, hasta aquí, hemos llegado, ¿no? Hay que hacer algo para que esto se convierta en una ciencia. ¿Y qué vamos a hacer? Hacer nuevos conocimientos y crear conocimiento y coger el conocimiento que ya existe y contrastarlo y completarlo. Entonces, para eso, estamos los nuevos sexólogos y sexólogas, para poder completar todo este conocimiento que, que, quedado que el por Claro, porque como en todas las ciencias, al final una, una pregunta te lleva a otra, ¿no? En la sexualidad, bueno, tú aquí ya has echado más de una vez y nosotras, bueno, siempre vamos eh, creando preguntas. Hay un montón de campos eh, para investigar. Una barbaridad, una barbaridad y, y, parece que siempre nos ceñimos también en lo mismo, ¿no? en la biología, en cómo, en reproducción, en células, o sea, en células madre, perdón, en, cómo congelar un embrión para poder. Hay cosas súper importantes que también están dentro de la sexología que no solo se ciñen a la reproducción, que también me parece importante ¿eh? investigar en esos campos, pero que no solo se ciña en eso, que también hay otros campos muy interesantes y que todavía no están tocados, como para mí, por ejemplo, la transexualidad que yo he mm. pedido muchas explicaciones acerca de eso y, nadie me ha sabido contestar de momento. Entonces mm, pues creo que faltan cabos por atar todavía. Igual San marcos de ez? Ikerketa hori, igual soy izango zarela meneta hemen eta ikerketari aurrera ematen hasten den lehena. Bueno, nunca se sabe. <laughs> Con eso vamos a comenzar a investigar y a, curiosear y a descubrir un poquito. Hay que tener ganas, hay que tener ganas. Bai, <laughs> y bueno, también eh, os quería comentar, porque también estuvo allí uno de los, para mí uno de los grandes eh, dentro de la sexología, que es Manuel Lucas Mateu, y tiene un libro bastante bonito y, que se le recomendaría a mucha gente que lo leyese. Eh, se titula Sed de piel y la pregunta que viene debajo del título es ¿feminizar el futuro? ¿Y por qué esta pregunta? Bueno, él estuvo haciendo, varias, estuvo haciendo varias investigaciones y una de las tesis que hizo dentro de su carrera se fue a la Micronesia a investigar las diferentes tribus que existían y los comportamientos que tenían para poder contrastar con, la gente de aquí de Occidente o de Ciudadano. Y llegó a la conclusión que había muchas tribus que estaban influidas por la civilización, por lo tanto por el patriarcado, pero había otras que seguían con su mecanismo natural y hubo una a que me llamó mucho la atención y que de hecho la tengo aquí en el libro citada, que son los Na, eh, vienen de una región de Yokmin llamados Moso por los Han, la etnia mayoritaria de, la China. Y bueno, forman una sociedad de agricultura, agricultores montañeses en las montañas de Yunnan, cerca del Tibet. Bueno, os leo nada, un parrafito pequeñito de lo que dice y cómo se constituyen los Na no constituyen una sociedad peculiar, sin par en los anales de la antropología, que se caracteriza por un respeto hacia las mujeres, que gozan de gran prestigio y ocupan una posición central en la vida social. En términos generales, ignoran el matrimonio y en consecuencia el marido. La ausencia de matrimonio es proporcional a la libertad sexual y las mujeres no pueden tener varios amantes al mismo tiempo. Hasta nuestros días, mujeres y hombres de esta etnia pueden mantener libremente relaciones sexuales con varios compañeros y compañeras y escoger según su agrado. ¿Qué os parece, chicas? Años luz, ¿no? De aquí. <laughs> pues sí, sí. Y también otra cosa que dijeron de, de este tipo de tribus, que eran tribus muy, muy pacificadoras, porque tenían la influencia de las mujeres y que no es que hubiera líderes o no líderes, realmente creo que no existía ningún tipo de líder, pero sí que las mujeres, eh, como, como que existía un tipo de matriarcado, la vida. Las mujeres era como que estaban un poco por encima en el sentido de pacificadoras, eh, de reflexivas, de, de, vamos a hacer, vamos a hacer como las mujeres, ¿no? que realmente son las que dan la vida. Entonces si dan la vida también es por algo y cogían como ese rol de feminidad, de apaciguar, de mediadores, de, y eso es todo el grupo, o sea, tampoco, de hecho, creo que se ayudaban entre vecinos y más, o sea que fantástico, fantástico. Y había más tribus de este tipo, ¿eh? Este libro está, está muy chulo para descubrir nuevas formas. Ke bai, ba, ze, interesgarria, ez? Ekartea bai. onera ere beste, bueno, askotan aipatu ditun, ez? Beste eredu batzuk ere, ez? Antolatzeko beste eredu batzuk eta bueno, ba, sexualitatea e, beste modu batean ere bizi dutena eta ba, hori ere birpentsatzeko eta erreflexiorako gonbidapena bada beti bezala, Raquel, ben, uzten dizkibuzu bai. hain bai. pentsatzeko <clears throat> eta eztabaidatzeko gaiak. Gaiak, Eta gomendioak egia da ere, Raquelek ekartze gula beti zitak eta liburuak eta... <laughs> bai, bai, bai, bai. Ondo, ondo da gola hori. Bai, bai, bueno, Raquel, ba, bakizu ekarri bai, dituzula bai, bakarrik gizonak, ez? Zitetan gaur. Bakatu? Ekarri dituzula, bueno, esan duzu neska bat... Eh, Mirenen ikerketa ere. Ikerketa, baina las demás citas bai. eran de hombres, eh? <laughs> sí, sí, casualmente sí, pero porque también... Eh, ¿Sabes qué pasa? Que... Bueno, que te, ha eh, surgido así, Raquel, no, no pasa <laughs> nada. Esta vez, <laughs> eso, es, eso es, esta vez, esta vez me han calado, me han calado. <laughs> Manuel Lucas Mateo no podía faltar porque me parece que, que, que hacen muy grandes reflexiones acerca de, de cómo feminizar el futuro. Y me, me, flipa, me flipa, vamos. y además que en realidad es el objetivo, ¿no? Que entre todos y todas eh, creemos el futuro, ¿no? O sea, que no, sin más. Era por, por, por molestar. Por poner la puntilla ahí. Por poner un poco ahí. <laughs> a mí meterme caña, que eso me gusta. <laughs> Chicas cañeras, mola, mola. Claro. Jo, Raquel, muchas gracias, ¿eh? Mi esker, mi esker. Bye. Urrengo. Bai, zuei, mi esquer bai. Urrengoan hemen, eh? Urrengoan hemen, nahi zaitugu, bai. que, mola masko. Gure artean, bai, bai. bai, bai. Eta hori, eta espulsatu barruan duzu mitxori bengoz, Ja. Fuera. Mi amigo ya se va, ya dentro de poco ya no existe. <laughs> Ya va a ser este amigo. Oso, <laughs> no, Vale, no estás. Mucho, mucho. Va, a mí es que... Va, y te vas a engañar. Mucho, mucho. Agur. Abur. Bueno, eta radioformula eta irrati hauek bezala jarriko dugu abesti berdina berriz para que le entra la peña bien en la cabeza. Ay. Eh? Eta da, hori, emarroken eh, proiektuaren eh, <laughs> abestia, amaitzeko, Raquelen refleksioan buruan izan da hor ba, eta zurrun letraren ikuste badelako lako hausnarketa bat erago meatzen zaitu nare bai. Hori da, ba, emakumeako holtzara oera edo nahi zuten lekura, gizonak ere gurekin denak elkar. <laughs> Eta venga, urren Gehiago. Hori da, gehiago. Mi esker, biei, bai saioa eta Rakeleri gurean egotatik eta entzun gaitu zuen guztiei ere, ba besarkada handi bat eta horren astera arte. Muxu bat.